قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي الحافظ الإمام إمام مصر من أئمة وحفاظ أهل مصر إمام بسار دي مصر قال حدثنا أبو عوانة هو اليشكري قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير المكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به الله جل وعلا برنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعب القرب لداكم وقت وحي دتان maksudnya باتشا سما sama wahyu wahyu datang dengar sahaja صلى الله عليه وسلم bergerak dan أن باتشا سما جبريل سبب takut apa lupa takut hilang takut hilang lupa فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجب دينغر سهجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده وكان مما يحرك شفتيه وقت وحي دتان كرس انت رسول الله صلى الله عليه وسلم سولي waktu datang al-wahyu datang kepada Rasulullah SAW Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat, rasa berat sama wahyu itu. So Nabi SAW takut Quran hilang. Jelas tak jelas? Itu sebab dari fawaid ya akhwani fillah siapa yang mau hafalan dia menjadi kuat anta hafadhan waktu anta istirahat sihat bukan sakit tak ada urusan urusan yang luar mufhum ya fani fillah kalau anda ada urusan urusan luar ada kerja ada apa-apa tak bisa fokus hafazan kamu kurang Baif. sama ya fani fillah dari masalah untuk orang yang mau hafazan jangan hafazan depan sungai depan depan tanah yang sangat bagus depan kamu Anda tengok anda hafalan tak hafal sebab anda apa sibuk sama cantik-cantik yang depan kamu itu saya bawa tak bisa hafalan. Kalau hafalan masuk satu bilik yang gelap. Masuk satu gel dinding depan kamu sahaja. Tak ada apa-apa. Hmm. طيب يا اخواني في الله وهذه من فوائد السترة للمصلي dari faedah-faedah sutra untuk orang yang salat anta buat sutra depan salat betul tak betul kalau anta salat anta tak sedera depan kamu sutra untuk orang tak potong salat kamu an sutra untuk mata kamu juga nah satu mata sutra depan mata kamu anta tak tengok sini sana lepas tu rugi apa banyak pahala dalam salat kamu fokus هذه من دلائل السترة نعم وفوائدها لهذا قال عمر المصلون أحق بالناس بالسواري orang itu tiang tiang tiang tiang hak orang yang disolat Ibn Umar bin Khattab di Bukhari jaga macam itu radhiyallahu taala. Maksudnya kalau ada orang yang masuk, ha, mau salat, ada orang yang duduk, bisa cakap sama dia permisi mau salat. Untuk apa? Untuk tiang. Kalau ada orang yang duduk sama tiang, ada di tengah masjid. Ada orang yang duduk sana, bisa anda tanya permisi untuk dia sebab anda mau apa? Salat. Itu hak orang yang salat lebih. Sebab so, kalau tiang depan kamu, anda tak tengok tangan dan apa kanan dan kiri. Lebih fokus. فقال رحمه الله تعالى ومما وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأنا جمعه في صدرك وتقرأه في طبعة لتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه الله جل وعلا dijamin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan risau anta tak تألوبا al تألوبا itu tak lupa tak dengar sahaja so kalau Jibril datang baca Al-Quran sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia wahyu Nabi sallam dengar yang pertama dia baca sama Jibril dia baca sama Jibril lepas itu Allah perintah dia untuk apa dengar sahaja jangan baca sama Jibril hadis itu sama al-munaza'ah apa المنازعة المنازعة أن تقرأ ويقرأ غيرك المنازعة أن تقرأ ويقرأ غيرك Munaza'ah maksudnya anta pacha orang lain pacha sama kamu. Jadi ada kata alaihi salatu wassalam di salat qala mali unaza'. Waktu Nabi sallallahu salat ada orang belakang dia pacha sama Rasulullah. Rasulullah pacha keras, ada orang belakang dia yang apa? Yang pacha juga. Setelah Rasulullah habis salat Nabi sallallahu marah. Siapa yang buat niza'? Niza' maksudnya parang sama pacaan sama saya. Siapa? Kata mali unaza'. Qala man dalladhi yunazi'uni? Siapa yang yang parang sama saya dalam pacaan? فقال الرجل انا يا رسول الله معاف سي يا رسول الله فقال لا تفعل الا بفاتحه الكتاب جنغان بوت كتشوالي سوره ابا الفاتحه لقصت ديام دينغر اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وهذا كذلك منها مفهوم يا اخواني في الله ها. كلو انت باتشا سما اورا لاين باتشا انت تاع دينغر باتشا انك ما عندي تا بانشان ابا دا دينغر ابا باتشا عندي عندي يوغا باتشا عندي بنيا تاع دا منفعه لا ينفع لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر القرآن بعض الناس على بعض قال لا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن Kalau antum baca Quran, setiap orang baca apa? Diam, setiap orang dengar diri sendiri. Jangan parang sama apa? Bacaan. Tak ada manfaat. Fitnah. Anta baca keras, dia baca keras. Anta tak dengar, dia tak dengar juga. Tak ada manfaat, ada hasil. Hakadha. Nah. طيب وهذا فيه دليل إتس إيه دليل قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه دليل حفظ النبي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حفظا خصوص حفظا أنبياء حفظا أنبياء النبي صلى الله جل وعلا جاء من سما النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دينجر سهجة دي apa Tak lupa. Jelas tak jelas? Itu dalil. Nabi SAW tak perlu murajaah. Tahu murajaah? Tak perlu murajaah Rasulullah SAW. Al-Quran dalam hati dia langsung terus. Anta dan saya yang perlu apa? Murajaah. Hmm, bukan, bukan anbiya. Inna alayna jam'ahu wa Quran. Jelas tak jelas? Nah. Wa hadha fihi dalil. Itu dalil juga. Kalau orang tanya kamu sebelum sambung, kalau orang tanya kamu macam mana hadis itu waktu Nabi Sallam di salat jamaah lepas tu Nabi Sallam imam, an Nabi Sallam lupa satu ayat. Jelas tak jelas Nabi Sallam lupa satu ayat. Lepas tu Nabi Sallam setelah habis cari mana Ubay bin Kaab. Ubay bin Kaab cakap saya Rasulullah. Fakala anta tengok saya kenapa anta ma mana'aka Allah taftaha alayya? Kenapa tak tak apa? Tak, tak buka? Ha? Tak betulkan? Tak betulkan? itu bukan betulkan ingatan kenapa tak ingat ingatkan saya hmm. kenapa tak ingatkan saya Allah ya rasulullah malu ingatkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taf'al jangan ingatkan macam mana ini ini macam 100% waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa dalam salat. Sama tak sama? Sama. Lupa dalam salat. Nabi SAW salat dua rakaat dia fikir dia salat berapa? Empat rakaat. Itu semua-semua itu bukan bukan salahan yang biasa macam itu tashri' Tahu tashri' Tashri' itu dari basyariyat Nabi SAW Qul innama ana basyarum mithlukum Kalau Rasulullah SAW ingat dalam salat itu Tapi setelah itu Rasulullah SAW apa? Ingat Kalau lupa ingat Kalau buat salah koreksi Itu Untuk apa? Untuk apa? tashri' kepada umat dari hadis ini kita faham kalau ada umat, uh, imam yang lupa satu ayat kita apa bisa ingatkan dia tak ada masalah betulkan dia tak ada masalah kalau ada orang yang salat dua rakaat dalam salat bisa buat macam itu macam itu ikut hadis Rasulullah itu untuk apa tashri' kalau itu tak ada salah-salah itu yang yang biasa dari manusia itu kalau tak ada macam mana kita faham dan belajar ahkam salat macam mana tak ada Dari ini Nabi SAW ada pahala lebih untuk buat itu tak? Ada pahala lebih sebab itu tashri'. Faham tak faham? Ha. Taib. Qulna ya akhwani fillah inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Dalil juga waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ujian dia sama sihir. Tahu sama sihir itu? Ha? Hadis Anas radhiyallahu ta'ala sahih. Ha sama sihir. Sihir itu tak mengaruh apa? Tak mengaruh apa? Wahyu, tak mengaruh wahyu. Sihir itu yang orang Yahudi buat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Tak apa? Tak mengaruh wahyu, tak mengaruh. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an Allah dijamin dalam Quran habis. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها صحيح قالت عائشة إنما كان يخير إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم Ha, sekitar enam bulan ada yang cakap 4 bulan ada yang cakap 6 bulan ada yang cakap 8 bulan dalam hal itu Rasulullah baru ingat setelah enam bulan baru baru faham ada masalah setelah enam bulan dari ujian itu faham ya Allah, fillah baru tahu Nabi SAW pergi itu Laila Aisyah tapi Hafsah cakap bukan saya Nabi SAW bersabda bukan saya baru semalam tidur sama kamu? Bukan ya Rasulullah itu minggu yang lalu, bukan sekarang. Satu persatu persatu setelah Rasulullah tak apa? Tidur sedih. Ada apa? Baru rasa macam itu. Lepas tu Allah hantar untuk dia apa? Mimpi. Sihir itu, sihir lebih dan asam itu batasan dalam masalah ini sahaja. Mengaruh masalah ini. Faham? Tak masuk untuk apa? وحي شريعة أقامة أمسو دليل إن علينا جمعه القرآن إيتو جاقا داري أبا الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ هذا إيتو إجماع إجماع جلاس نعم. طيب يا أخواني في الله <clears throat> أهل السير يذكرون أن اليهود Al-Yahud Orang Yahudi itu Orang yang Dia sudah Rasa sangat marah sama Rasulullah Sama Al-Ansar Sama Al-Ansar Setelah masuk di agama Islam Dan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang Lebih marah Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ijla. Ijla maksudnya diusir. Ha? Diusir semua. Nabi SAW datang Madinah ada tiga kabilat untuk orang Yahudi. Yang pertama yang paling besar Banu Nadir. Lepas tu dua Banu Qainuqa'. Lepas tu tiga apa? Banu apa? Quraidha. Tiga. Yang akhir yang keluar yang akhir Banu Nadir. Yang besar itu dari Khaybar yang akhir. Nah, maaf ya kawan fillah. Ada dari Khaybar. Khaybar itu yang akhir. Tiga itu orang Qabail semua keluar saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yang pertama Qainuqa, yang dua Banu An-Nadhir, yang tiga uh, Banu Quraidah. Banu Quraidah. Setelah Banu Qainuqa keluar, orang Yahudi yang masih ada di Madinah lebih marah. Lebih marah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia semua Rasulullah SAW diusir dia setelah khianat. Setelah Rasulullah SAW datang Madinah, Nabi SAW buat sulh. An ahd. Tahu ahd. Berjanjian. Berjanjian nama sama siapa? Orang apa? Yahudi. Setiap kabilah ada berjanjian dia sendiri. Beda, beda, beda. Tiga. Untuk tiga kabilah dia. Jelas tak jelas? Satu persatu persatu. Per satu. Subhanallah tapi dia yang mulai dia yang apa yang pacaan khianat apa berjanjian itu pertama dan dalam setiap hal dia mau penuh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khianat a'udzu billah Labid itu Asam itu buat sihir untuk Rasulullah Sallam. sebab itu. Setelah bayi Bainu kaya pertama itu yang keluar, dia pergi yang cari. Untuk buat apa? Sihir kepada محمد صلى الله عليه وسلم سيسي sallallahu من wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم آمنا بالله طيب نقرأ إن شاء الله حدثنا عبدان قال حد اخبرنا عبد الله عبدان عبد الله بن عثمان المروزي قال اخبرنا عبد الله بن مبارك الامام قال اخبرنا يونس الايلي عن الزهري حا وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه نحو يعني باللفظ وإلا النص هو لمن هو لعبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس عن, عن الزهري يعني هو ليونس يونس بن يزيد الأيلي كان الإمام البخاري يعظمه يونس بن يزيد الأيلي نحو قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وابن عتبة بن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم biasa sangat mulia sangat mulia apa maksudnya mulia mulia maksudnya bagi hak manusia apa-apa yang di hak manusia anta apa bagi anta tak ambil hak manusia kepada kamu apa-apa yang yang dari wajibat yang hukuk yang tanggungjawab anta apa bagi itu itu perbezaan antara al-jawad dan orang yang syahih yang kikir orang yang kikir tak maksudnya dia tak bagi antum faham perbezaan ya akhwan orang yang kikir tak maksudnya dia tak bagi orang yang kikir bagi tapi apa kurang dan biasa dia tunggu sampai orang apa tanya dia orang yang apa kikir orang yang mulia bukan dia tak tunggu itu tengah jawab dia dia bagi langsung dan kalau dia bagi, dia bagi apa? Yang cukup. Yang cukup. Ikut mampu dia. Antum jelas saja lah, faham tak faham? Orang kikir, dia orang yang dia fikir. Dia kikir, tapi dia fakat dia bukan kikir sebab dia apa? Bagi. Bukan orang yang kikir bagi juga. Bagi juga. Tapi tak bagi Quran. Atau itu tinggal tanggung jawab dia. Dia tunggu sama, sampai tanggung jawab dia Apa? tanya dia bagi saya ya akhi tak perlu taqillah bagi hak itu tak perlu anda tunggu sampai dia apa tanya kamu lah ya juz kullukum ra' wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi ini eh, itu sebab anda orang suami atau papa suami atau papa ra'i merai maksudnya dia cari tengok dia perlu apa tu perlu apa bukan ra'i maksudnya tidur tunggu sampai orang apa lain tanya kamu itu bukan ra'i Ra'i maksudnya orang yang jaga, orang yang cari, orang yang tengok tinggal jawab dia. Anta anak saya perlu apa? Anti istri saya perlu apa? Itu ra'i. Bukan orang lari-lari, lari dari tengah jawab dia sampai dia nangkap dia kita perlu itu itu. Itu bukan, itu kikir. Jelas tak jelas? Ha. فقال رحمه الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان أجود ما يكون كان أجود كان الله عليما حكيما خبر كان كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فصلى الله مليا خصوص خصوص قال لو دي رمضان ساعة جبريل أبا من غير دي القرآن دي ستياب ملام دي رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم لبه أبا مليا قال فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من بالخير من الريح المرسلة الريح المرسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مليا مجم مجم أنين ها ريح المرسلة عندك يا أستاذ عبد الرحمن كنابا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت مدارس سما قرآن لبه أجود لبه مليا بياسا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهانات مليا Tapi di Ramadan waktu Jibril mudarasatul Quran sama Rasulullah SAW Rasul lebih mulia. Ha? Untuk Ramadan. Hmm. Labas, bagus. Bagus tapi أجود ما يكون في رمضان عند أن يدارسه جبريل القرآن itu ada hubungan fahaman Ibn Abbas dan fahaman sahaba ada hubungan sama apa sama akhlak Rasulullah SAW dan Al-Quran. Ini tengok ya khuan fillah. Sebab biasa kalau anda dapat nikmat yang besar, anda gembira menjadi lebih apa? Mulia. Nah, ha, kita kita kita orang Allah musta'an kalau anda dapat gaji yang besar, ha? gaji tahu gaji? Apa? Gajah. Gaji gaji yang besar dari pemerintah atau dari bisnes. Masya Allah anda pulang rumah Jom semua keluar hari ini insyaAllah saya bagi kamu hadiat-hadiat. Anta sangat apa? Gembira, mulia. Dia tahu. Masya Allah suami dapat apa? Rizki yang besar langsung dia tahu. Betul tak betul? Itu kita sebab Allah musta'an. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nilai nikmatullah ta'ala al-Quran. Ah, ha? Rasulullah rasa lebih gembira belajar sama Jibril kitabullah ta'ala. Biasa menjadi lebih-lebih apa? مليان خير مفهوم سبب أنت أران صالحين نعمة الآخرة إتو لبه تنجي داري نعمة أبا دنيا هذا لها أثر لها أثر آمنا بالله نعم وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة ستياب ملام Tengok mudarasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ilmu sama Jibril malam atau hari? Malam atau hari? Malam. Biasa malam mudarasa sama Jibril ambil ilmu belajar-belajar. Hari bagi apa? Ilmu manibar. Ha? Malam mudarasa hafadhan muradan mudarasa. Hari itu untuk dakwah dan membaikkan manusia. Itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman billah. Wa hadha fi dalil. Hadha fi dalil. hari Ramadhan malam Ramadhan Ramadhan umum lebih tinggi dari Dhul Hijjah. 100%. InsyaAllah. Ha? Sepuluh hari dari Dhul Hijjah itu sangat tinggi. Tapi lebih tinggi hari dan malam apa? Ramadhan, khusus akhir Ramadhan lebih tinggi. Itu ya akhi dalam fitrah, itu dalam perasaan ya akhi. Tengok macam mana manusia kerja keras dalam apa? Apa? رمضان دي الحجة دي كرجة كرس جوجا تبي بكان سما أبا بكان سما رمضان يا أخي دليل تينجو القرآن دا تانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان أتوا ذي الحجة رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إتو بالين شريف بالين تينجي سبب وقته إتو بالين شريف بالين تينجي إتو أنتو رمضان مفهوم يا أخواني في الله نعم kecuali yaum Arafah. Yaum Arafah itu nasul hadis. Yaum Arafah itu yang paling tinggi dalam semua ayam dunia. Tapi malam dan hari lain semua Ramadan lebih tinggi dari apa? Dari apa? Al-Hijjah. Nas, ikut nas. Kalau ada orang yang tanya, macam mana hadis Ibn Abbas itu qauluhu alaihi salatu wasalam "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." الحديث البخاري جاء عن عبد الله بن عمرو جاء عن آه، ابي هريره جاء عن عائشه خارج الصحيح هذا حديث مشهور عملا صالح دلم هاري هاري اني ذو الحجه لبه تنجي داري سموة ما من عمل العمل صار من هذه العشر الجواب بتول بقوس كتوالي هاري أبا رمضان ما الدليل كتوالي هاري رمضان سكران تينغو نبي صلى الله عليه وسلم حديث إتو ما من عمل ما من أيام العمل الصالح عمل إتو عام تعم عام تعم tapi saya tanya kamu puasa 10 hari الحجة hijjah lebih tinggi atau puasa Ramadan lebih tinggi ha puasa lebih tinggi apa mana eh tak, قال عليه الصلاة والسلام ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه بواسا دي رمضان فريضة puasa dalam dalam dzul hijjah apa nafilah sunnah Naam sunnah bil ijma' tak ada bid'ah Orang yang cakap bid'ah jauh, tak fahaman manhajus salaf. Apa bid'ah? Siapa yang salaf kamu dia cakap puasa di hijjah bid'ah? Siapa salaf kamu? حتى عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم يندي cakap رضي الله تعالى عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما قط dia tak cakap tapi Rasul tak puasa dia tak tengok Rasul SAW puasa Hafsah cakap saya tengok Rasul SAW puasa عائشة رضي الله تعالى عنها بوسة عمر رضي الله تعالى عنه بوسة ابن عمر رضي الله تعالى عنه بوسة نفهم يا أخواني في الله هذا خلاف هذا علماء ينجق بإجماع هذا ينجق بإجماع ابن حزم رحمه الله تعالى وابن مفلح ده لا ينجق بإجماع يا أخوان اتقوا الله tak bisa setelah ساتريب 1500 tahun أنت بقي من دبات أنت يعني أنت بتول سموا aima itu ينسب لهم kamu semua مستحيل mustahil tapi naflu bukan apa bukan apa wajib wasiyam Arafat juga apa naflu bukan apa wajib hadis bi Qatadah tapi tengok maksudnya sekarang hadis Ibn Abbas mal ma min ayamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr maksudnya kecuali puasa tak kecuali puasa tak amalan salih dalam hari-hari ini Dzulhijjah paling tinggi semua amalan di hari paling tinggi kecuali puasa tak Sebab puasa Ramadan lebih tinggi tak? Ha, Ikhwan? Lebih tinggi tak? Maksudnya ada kecuali, tak ada kecuali? Ada kecuali. Macam mana kita buat kecuali untuk puasa Ramadan? Kita buat kecuali untuk apa? Amalan lain. Ada i'tikaf di Ramadan. Quran itu turun dalam Ramadan. Dan lain-lain. Tapi masalah khilafiyah. Masalah apa? Khilafiyah. Dua-dua pendapat ahli sunnah. Yang jaga Abdul Hajjah itu lebih tinggi. Yang jaga Ramadan itu lebih apa? Tinggi. Tapi dalil kita fahaman itu yang betul dari adillah dan rasaan itu yang sangat jelas depan kita. Anta buat apa sama rasaan itu? Orang muslimin biasa hormatan 10 hari dari Ramadan akhir hari Ramadan lebih dari semua di dunia. Betul tak betul? Betul tak betul? Itu jelas. Betul tak? Ha? Hari atau malam semua أنتم فاهم طفهم نعم ففي مسألة خلافية لا بأس بها ومن من الشواهد تنزيل القرآن فيها وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع فائدة فائدة أبو اليمان الحكم نافع داري مشايخ البخاري يان يعني بانيا حدثني دلم صحيح البخاري بانيا أنتم حفظنتي قاورا إني يا أخواني في الله يان برتام عبد الله بن يوسف التنيسي راوية مالك وراوية يحيى بن بكير الليثي عبد الله بن يوسف التنيسي إتو رام برتاما دلم صحيح البخاري حديث دي سكتر تجرتوس حديث عبد الله بن يوسف الحافظ من تنيس تبي دي تنيس إتو بندها أصل دي داري بلاد الشام دمشقي عربي كما يقال راوية مالك ثقة إمام بخاري كنت ديابانيا يندوا يعني أبو اليمن إيتو الحكم النافع نافع أبو اليمن حكم نافع معدود مدني في المدينة إيتو جوغا سكتر دوارات تس حديث داري أبو اليمن نمبر تيجا أستاذ ديا مشهور علي بن المديني دان لاين إيتو itu بانيا dalam صحيح البخاري أحاديث ديا بانيا أنت ما تنقو سيرين حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا علي المديني حدثنا من المديني حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان سيرين ضانية قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب شعيب بن أبي حمزة دينار شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ها أدى الشعر ينباني بقوس أنت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سيابا حفلا هذا شعر ينباني مشهور عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أوران يمن غجر عمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز نادرة الدهر الحافظ بن حجر dan banyak orang dalam sejarah dia baca Al-Umar bin Aziz khalifah nombor lima khalifah nombor lima khalifah Rashid nombor lima tapi pendapat itu ada khilaf tapi tak ada khilaf dia waktu dia macam kaki dia siapa kaki Umar bin Abdul Aziz siapa kaki Umar bin Abdul Aziz Umar bin Khattab kaki dia dari ibu dari ibu sama radhiyallahu taala anhu rahimallahu taala ha subhanallah waktu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah macam biasa وقت عبد الملك مروان وقت الولي عبد الملك سليمان عبد الملك كلو آه، خليفة سدتتان أنت كرسي كرسي خلافة بانيا شعراء دتان شعراء شاعر شاعر دتان أنت بوتشيان ها آه. بوتشيان أنت خليفة تأدى أوران دي دنيا ما شم كمو ها آه، بالدويت بارك الله فيك الوار بياسا بياسا جلس جلس وقت عمر بن عزم جادي خليفه syuara itu semua datang semua banyak jelas tak jelas فدخلوا فطرقوا الباب الحاجب الحاجب orang yang jaga jaga Amr bin Aziz masuk tengok Umar siapa dia jaga syuara syuara datang dari semua negeri-negeri di khilafah Islamiyah mau bagi salam dia cakap salam bukan salam cari duit ha, tapi dia jaga bagi salam untuk siapa Amirul Mukminin jelas tak jelas فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى bagi dia tahu waktu dia sudah habis tak ada lagi antum faham tak faham tak ada lagi waktu dia habis waktu pujian-pujian dari syuara sudah apa habis itu bukan zaman kamu bukan apa zaman kamu falamma sami'a al-ulama ulama dengar macam Az-Zuhri dan lain dengar asy-syu'ara apa diusir dari pintu khalifah Amirul Mukminin semua datang untuk bagi dia apa salam فقال من هؤلاء قال هؤلاء القراء قال افتحوا لهم هذا زمانهم itu apa itu zaman dia buka untuk dia فكان زمان العلماء زمان الحفاظ قال ابن كثير رحمه الله تعالى الناس على دين ملوكها ما نسي يكون أقام سيطة أمريكا دي ملوك دي وقت عمر بن العزيز من جادي خليفة سموا أمريكا سكا علم وشارد علم حفظا كتاب الله وسنة رسوله بوكو بوكو علم مولاي تلسا بوكو ينبرتاد لم حديث رسول الله تلس ساعة سيطة ساعة سيطة عمر بن عبد العزيز وقت العلماء والعلم والدعوة إلى الله تعالى bukan waktu apa dunia la ilaha illallah طيب يا اخواني fillah itu Umar bin Aziz hasil dari orang ini Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ibnu Mas'ud Setelah Umar bin Aziz menjadi khalifah hantar kirim surat untuk ustaz dia. Ustaz dia itu santri dari Ibn Abbas. Syekh Zuhri di Madinah. Kana imamun nas di Madinah. هانتر كريم كريم صورة داري خليفة أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبا شاري نصيحة شاري أبا نصيحة أدى نصيحة يا, أمير يا عبيد الله بن عبد الله بيسا بقي نصيحة فقال له عبيد الله بن عبد الله المسعود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله سورة بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر تلي الشعر الدنيا بسم الله الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر إن كنت تعلم ما تبقي وما تذر فكن على حذر قد ينفع الحذر كلو أنت تكون سمى الله تعالى أنت واجب فهم أنت موجود الله تعالى سكتر وقت ينكتيل ان شاء الله بقي كم Tahap itu untuk menjadi amir mu'min Taqillah Dan wajib menjadi apa? Adilan sama manusia Empat empat paris dari Ubaidillah bin Abdullah untuk siapa? Untuk Umar bin Abdul Aziz Paris itu dari hari awal sampai hari akhir Dia apa? Ingat tak lupa sampai Umar bin Abdul Aziz mati Dua tahun lebih mati Tak ingat Bismillahirrahmanirrahim Unzilat min indi suar Walhamdulillahi amma ba'du ya Umar فكن على حذر قد ينفع الحذر إلى آخره سامبين ماتي إفك دي بركة بركة وقت أنت بلاجر سماء أوراني أنت كنت سماء الله تعالى أوراني من فعك مبتل بدود المقام بركة والله يا أخواني في الله كذا كذا أنت بلاجر سماء أوراني أنت كنت سماء الله تعالى أن ينبغي كم علم ينصحيح ينبغس فهم أن ينبتل ha itu masih di hati kamu sampai kapan sampai meninggal sampai meninggal sampai kubur نعم هذه بركة بركة العلم بركة العلم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره هذه قصة ابن قصة هرقل قصة هرقل مع أبي سفيان قصة ينبال مشهور حديث نيا حديث ينبال بانجان دلام صحيح بكان bukan داري أحاديث dari بانجان دلام صحيح البخاري Sahih Bukhari ada sekitar 10 hadis yang apa? Yang panjang. Hadis yang panjang. Siapa yang hafal Sahih Bukhari yang tak bisa hafalan itu tak apa, hafalan yang anta yang dimampu kamu. Di mana-mana buku ada hadis yang panjang, jangan apa? Jangan takut. Hafalan walau sekitar walau satu baris. Pindah tak ada masalah masa depan anta mahafazan lebih mahafazan lebih mahafazan lebih ilmu macam itu itu bukan akademik faham tak faham bukan akademik kalau hantar tabiat sudah habis, lose, Tak ada sertifikat lagi. Itu agama ikut mampu kamu sedikit sedikit sedikit sedikit bukan 10 tahun bukan 5 tahun. Itu hidup. Antum mau belajar itu sama apa? Hidup kamu. Jelas tak jelas? Bukan macam akademik. Akademik 10 tahun, 12, 12 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Lepas tu sudah Syekhul Islam. Tak. Itu agama. Terus menerus. 70 tahun. Masih dah dapat kerja lagi tak ada masalah أنتم فهم تفهم نعم من ضمنها هذه الأحاديث هذا الحديث حديث أبي سفيان وليس حديث هرقل tak bagus cakap itu hadis Herakl. Herakl orang yang apa? Yang Nasrani. Orang Nasrani bukan orang Muslim. Jangan cakap hadis Herakl. Ha? Bukan orang Nasrani yang biasa Herakl itu dari orang yang yang rosaan orang agama orang Nasrani. Herakl itu. Orang yang pertama, lepas tu anak-anak dia, cucuk dia yang yang rosaan lagi agama orang Nasrani. Faham tak faham? Ah. Dia dari orang yang yang yang yang campur agama orang Nasrani untuk menjadi macam musyrik. Dia yang cakap Isa itu bukan anak Allah sahaja, itu siapa? Allah Taala diri sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah itu orang yang paling besar dari dari raja-raja orang Nasrani dia nombor satu atau dua. Sekarang Romania atau Romania Biladur Rum. Nah ha, Bizanta apa Biladur Romawi. Ah ha? apa mamlaka kingdom apa kingdom kerajaan kerajaan kerajaan Romawi kerajaan Romawi sekitar 2 700 tahun Faham tak faham? Ha? 700 tahun sampai kapan? Sampai siapa? Umar bin Khattab habis semua. Dia muk habis. Maksudnya habis bukan maksudnya habis habis yakni tak ada Romawi lagi. Habis maksudnya tak ada lagi dalam tanah Arab antara muslimin orang Nasrani orang Romawi lagi tak ada. Habis. Tapi dalam tanah dia masih ada tak? ada sampai Muhammad Al-Fatih Al-Khilafah Al-Uthmaniyah itu. Khilafah al Uthmaniyah itu masuk Istanbul ha? menjadi Istanbul itu nama yang baru, nama yang awal Konstantin. Tahu Konstantin? Ha, nama Konstantin. Ha, Khilafah Uthmaniyah itu Muhammad Al-Fatih rahimahullah taala sultan. Masuk an buka Konstantin menjadi tanah apa? Islam. Waktu itu sudah habis. Itu satu masalah kenapa dia apa World War apa World War Perang dunia yang pertama sebab orang Nasrani dia sangat marah sebab khilafah Uthmaniyah sebab dia sebab untuk habis selesai 100% apa kingdom siapa King kingdom Romawi Antum faham tak faham jelas tak jelas ha. tapi khulasa itu ya akhwan fillah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu selesai orang Nasrani dan orang Romawi dari tanah Arab semua menjadi semua tanah apa? Islam. Nah, Islam. Dalam 700 tahun itu 700 tahun itu banyak orang sejarah dari orang Nasrani dia cakap itu Herakle itu yang yang dengar Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW kirim surat untuk dia surat surat Al Imran untuk dia dia yang paling tinggi yang paling tinggi dalam dalam sejarah dia nama dia bapa Hercules semua anak dia semua hiratu dia yang pertama dia yang Allah Jalla ingat kisah dia dalam surat Ar-Rum tahu surat Ar-Rum tak ada surat Al-Furs ada surat Al-Furs tak ada surat Al-Furs ada surat apa al rum sebab mamlaka dia sangat besar تينغو سبحان الله أوران بدون بدوي ها أوران أعراب ها ست محمد صلى الله عليه وسلم دتان أنتو ديا من جادي أبا أمة خلافة سبب أنتو هابيس أن ساي خلافة سيابا خلاف يعني مملكة الروموي الله جل وعلا إن ساتو سورة نما ديا سبب ديا بسار دي دنيا بسار دي دنيا أنتم فهمت أفهم؟ أفهم؟ yakni Herakl itu macam hadis ini jalan kaki dari negeri jauh sampai Baitul Maqdis semua orang Ibn Kathir rahmatullah taala bidai nah cakap waktu Herakl itu jalan kaki dari syukur dia cakap dia jalan kaki syukur macam hadis ini mau ingat setelah habis Faris sebab orang Romawi habis daulat Faris Faris 500 tahun dia jalan dari Biladus Syam Hims sampai Palestin Ilya jalan kaki dia jalan mana-mana jalan dia buat untuk dia apa karpet tahu karpet karpet karpet itu wangi sama semua jalan manusia semua jaga dia sampai Biladul Maqdis jalan kaki tapi dia jalan syukur sama salib yang besar belakang dia. Dia cakap itu salib yang asli yang Isa meninggal atas ni. Sampai sana. Berapa negeri? Berapa bulanan? Setiap setiap step apa step? Ada karpet sama wangi yang baru yang beda. Terus menerus sampai Baitul Maqdis. Tapi tengok subhanallah Umar bin Khattab datang sama baju yang yang koyak. Nah, baru koyak. habis بلاد siapa بلاد الروم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر قيصر itu لقب untuk dia فلا قيصر بعده قال ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله كنز كنز maksudnya harta-harta Kisra dan Rum semua mau menjadi kepada apa? Allah Ta'ala semua waktu Umar bin Khattab Furs itu semua habis في اليرموك آمنا بالله قصة دي قصة ين عجائب الله جل وعلا bagi kita tahu macam mana dia kuat sebab setelah muslimin selesai mulk dia kita faham macam mana agama lebih apa lebih kuat lebih tinggi مفهوم يا اخواني في الله هذا تعظيم للمسلمين سورة الروم ha, orang ada orang yang yang sekular tahu sekular Orang sikral. Dia cakap tengok. Tengok orang Romawi itu orang sangat besar. Dalam Quran ada satu surah nama apa? Ar-Rum. Itu dia orang sangat pandai. Orang jahil. Orang jahil. Ada surah Al-Baqarah juga. Betul tak betul? Itu bukan dalil. Ada ada surah Al-Naml. Tahu surah Al-Naml? Ada surah Al-Naml juga. Itu bukan dalil. Surah Simut. Bukan dalil. Betul tak betul? Tapi Allah Jalla wa'ala bagi kita surat Rum untuk kita faham Iman dan Islam lebih tinggi dari siapa? Romawi Sebab tak ada agama Tapi Kalau kita meninggalkan agama Macam sekular minta dari kita Meninggalkan agama Kita menjadi apa? Lebih apa? Lebih bawah Betul tak betul? Nah Ya hadha qala Umar bin Khattab Waktu di jalan Baitul Maqdis Ambil kunci Jalan kaki dari Madinah sampai Baitul Maqdis. Qala Umar radhiyallahu taala anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Kita Allah Jalla wa ala bagi kita kita menjadi tinggi sebab apa? Sebab Islam. Dan kalau kita mau menjadi tinggi sebab dunia bawah mustahil tinggi tinggi kepada agama sahaja. Itu wakil realitas hari ini. Betul tak betul? طيب نقرأ قليلا يا أخواني في الله ولو حتى نصف الحديث <clears throat> قال أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش في المدة يعني وقت صلح الحديبية sekarang antum tahu ada perang yang keras antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan antara siapa? Antara siapa? Quraisy. Dari hari pertama dari hari pertama ada perang yang besar Dan subhanallah dari rahmatullahi ta'ala Muslimun menjadi sukses dalam Barang berketemu yang pertama Betul tak betul? Berketemu yang pertama nama, nama dia apa? Badr Muslimun menjadi apa? Sukses Ulama sirah dia cakap Ibn Hazm rahmatullah ta'ala lain-lain dia cakap Sebelum Badr beda dari setelah apa? Badr Setelah Rasulullah SAW kembali pulang dari Badr Munafiqun semua Diam Orang musyrik semua takut sama Rasulullah SAW. Muslim menjadi lebih apa? Kuat dan izzah tinggi. Antum faham tak faham? Kalau sekarang perang yang besar. Perang yang besar. Dari perketemuan yang pertama, banyak orang dari putun Quraisy tak perang sama Rasulullah. Waktu dia dengar sudah Abu Sufyan sudah datang ke Makkah, tak ada, tak ada, tak, tak, tak ada perlu dalam perang itu dua kabilah yang besar Bani Zuhrah dan Bani Adin Khiyar dia kembali tak, tak mau perang tapi Abu Jahal sombong, kibir. Mau perang lagi. Perang habis. Ibn Mas'ud potong dia macam ayam. Betul tak betul? Amanna billah. Asyahid ya akhwani fillah wa hada. Fa perang yang besar semua Arab dengar dan tahu. Dan dia tunggu hasil apa Muhammad SAW dan kaum dia yang Muslimin dan Abu Sufyan hasil apa? Sulhul Hudaybiyah tahun lima. Tahun lima tahun lima, masuk tahun enam. Suruh Hudaybiyah itu Rasulullah SAW datang untuk umrah tak mau perang tapi muslim eh, musyrikun tak terima dia rasa hina dia cakap datang tahun yang apa yang depan lepas tu dia buat sulh apa sulh berjanjian ha? berjanjian damai sama antara Rasulullah dan apa musyriku Quraisy dalam berjanjian itu 10 tahun tak ada perang 10 tahun tak ada perang antara Muslim dan Quraisy. Setiap orang tengok urusan dia. Antum tahu datang, ada banyak banyak banyak apa? Banyak point apa point? Ada banyak point dari point itu. Sepuluh tahun apa? Tak ada apa? Tak ada perang. Dan saat itu Abu Sufyan sangat takut sama Rasulullah dan sahabat. Waktu sulh tak mau keluar. Hantar orang lain. Tak mau. Antum faham tak faham? Tapi subhanallah tak jadi sulh itu tak jadi. Dua tahun pecah. Betul tak betul? Ha, dua tahun pecah Nabi SAW masuk bukan Makkah. Sebab dia buat khianat untuk apa? Sulh itu. Dari semua sulh antara Rasulullah SAW sama orang lain, Rasulullah SAW tak pecah sampai akhir. Dia yang pecah. Tapi kalau dia pecah, Rasulullah SAW tak terima lagi. Tak terima lagi. Itu dari sifat Rasulullah. Antum fahaman? Itu orang yang cerdas. Jangan menjadi apa? ضعيف jaban. kalau ada sulh buat sulh kalau setelah sulh dia yang pecah jangan terima lagi jangan cakap labas khair insyaallah bisa ulang lagi tak bisa kalau siapa yang buat khianat sama kamu satu kali jangan terima dua kali jangan la yuldagal mu'min min juhrin marratain jangan min juhrin marratain itu sebab kalau antum ingat kisah itu ya akhwani filah fil khandaq fil khandaq setelah rasulullah dinggar banu quraidah yang masih lagi dari Yahud. Ah, ha? Banu Quraidah sudah apa? Buat khianat dari belakang mungkin dia apa? Bunuh al-Muslimin. Rasulullah hantar As-Sa'dain, Sa'd bin Mu'adh dan Sa'd bin Ubadah pergi an Ah, ha? dia datang dia cakap kepada Rasulullah betul. Khianat. So Rasulullah sabar. Setelah subhanallah selesai tak ada muslimun yang meninggal, tak ada harb, tak ada apa-apa, kufar itu semua pulang tak tahan lagi tunggu belakang Al-Khandaq selesai Rasulullah SAW menjadi apa? menjadi tak sibuk free apa free? bebas, untuk jumpa siapa? orang Yahudi Rasulullah setelah Rasulullah bagi rumah Jibril datang anda sudah apa? lepas baju baju apa? baju perang? Malaikat belum. Fakharajan Nabi SAW musra'an. Belum ambil mandi. Belum. Kharajan Nabi SAW man kana yumin billahi wal amal akhir falai yusallina al-asr illa bani Quraidha. Siapa yang beriman sama Allah Ta'ala? Salatul asr di bani Quraidha. Pergi, jalan. Semua jalan. Tiga orang, lima orang, enam orang, tujuh orang, sepuluh orang. Sedikit, bersedikit, bersedikit. Semua. Dalam perjalanan itu banyak orang dari Al-Aus, kaum Sa'd bin Mu'adz, jemaah besar atas 40 orang bagi yang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, i'tihim lana. Ya Rasulullah, bagi kita hukuman Banu Quraidah. Ya Rasulullah, kita itu macam syafaah untuk siapa? Sebab Banu Quraidah ada ada mawali sulh sama apa? Al-Aus dari waktu jahiliyah. يا رسول الله ما أنت بقي إخوان كيتا الخزرج بنو النظير بي كيتا بنو قريضة تبي خيانة بنو قريضة سنة كراس والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت هينو الرسول صلى الله عليه وسلم لمبوت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الرسول صلى الله عليه وسلم لمبوت تبي النبي صلى الله عليه وسلم صحابة ينبقوس سموا صحابة ينبقوس يا رسول الله بقي كيتا حكما يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم ديام diam diam sampai sana فقال عليه الصلاة والسلام depan Banu Quraidah mana al-Aus الأوس مسمى كل ور صحابات ينسمى تنجي فقال هل يرضيكم أن أعطيكم الحكم لرجل منكم Antum terima saya bagi hukuman untuk kaum itu Banu Quraidah untuk satu orang dari kamu bukan semua satu orang dari kamu. Faqalu radina ya Rasulullah. Terima. dari kita terima faqala alaihi salatu wassalam aina sa'd بن معاذ mana sa'd bin Mu'ad sa'd bin Mu'ad yang pergi an jumpa betul tak betul sa'd bin Mu'ad dan sa'd bin Ubadah pergi an jumpa Banu Quraidah dari awal betul tak betul ha? an sa'd bin Mu'ad parang an bincili binci binci bincila bincila sabba sabba bincila sama orang Yahudi waktu dia tahu dia khianat kembali entar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فجاء النبي جاء سعد بن معاذ سعد بن معاذ وقت itu uh, sakit sebab subhanallah اكحله عرق في, في اليد قطع معنى الاكحل تعرف الاكحل Vince tahu ya akhwan fillah itu urat nadi ha? urat nadi terputus apa urat nadi urat urat yang utama di tangan urat nadi ha, potong ada sahm dari musyrikin yang subhanallah dia yang orang sahaja yang meninggal setelah itu فقال سلم اختار سعد بن معاذ قالوا رضينا رضينا سعد بن معاذ kepala kita tak ada masalah فأتوا به محمول Mahmud maksudnya apa? Tak bisa apa? Jalan. Biasa kalau potong itu ya kan, urat itu kalau potong darah keluar tak bisa apa? Susah, tak bisa. Susah. Atau bihi asfar. Darah sudah apa? Keluar. Radhiyallahu taala. Faqala alaihi salam qumu ila sayyidikum. Berdiri untuk apa? سيد كما طلون دي أن دودو دليل أن سعد معاد سيد الأنصار بكان سيد الأوسة هاجة سيد أبا الأنصار سيد تبركت أن سموا قال قوموا إلى سيدكم فقاموا فجاء قوم من الأنصار قالوا يا سعد مواليك يا سعد يا سعد jangan menjadikan sebab orang Banu Quraidah itu anta tahu dalam waktu jahiliyah kita apa dagang dagang dagang sama-sama ha? kita jiran sama-sama duduk sama-sama ingat ingat eh, saat apa diam lepas tu jumpa dia jumpa dia banyak orang dari ansar saat cakap sama dia belum sebelum bagi Rasulullah eh, benda padi qala ya qaum wahai qaum saya laqad ana li sa'din alla ya'khudhahu fi allahi lawmatu Sekarang waktu untuk Sa'd bin Mu'ad Untuk tak takut manusia kecuali apa? Allah Ta'ala Dan bagi setiap orang hak dia فعلم الأوس أن بنو قريظة مقتولون الأوس سموته بنو قريظة ما سني apa? Sudah فرجعوا إلى قومهم في المدينة ha, orang itu orang itu dari Al-Aus langsung pulang sebelum sebelum apa sebelum Rasulullah perintah untuk apa penuh sebelum dia semua pulang tak mau tengok pulang langsung ke Madinah وقالوا القوم مقاتيل sudah dia mau apa mati dengar kalimat itu dari apa dari Sa'd maksudnya mau mati فلما جاء سعد بن معاذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد احكم فيهم حكما انت orang ansar untuk apa أن تكموا فقال يا رسول الله حكمي فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذراري وأن تؤخذ الأموال Hukuman saya Rasulullah penuh orang yang bisa apa? Parang. Anak dia, perempuan dia semua tangkap. Apa? Tawan. Amwal dia semua antara muslimin. Habis. Tak ada Banu Quraidah lagi. خيانة الله ورسوله tak فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم العدل إتو حكم الله تعالى itu yang Rasulullah SAW مو الشاهد يا أخوان في الله عليه وسلم sangat lembut tapi untuk orang yang hak dia untuk apa lembut dan keras untuk orang yang hak dia apa keras لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين هذا هو الشاهد جلس جلس يا أخوان نعم فما لبث أن مات سعد بن معاذ ستلاه إيتو أبا ستلاه أبا منين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى كان خير الأنصار ينبغي أن تنجي داري سيابا الأنصار وكان حادا شديدا كان كرس رضي الله تعالى عنه سماء اورا إيتو ظالما طيب يا أخواني في الله <clears throat> فقال وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه وران ينترجمه dia cakap sama Abu Sufyan dan kaum dia datang sini lepas tu orang yang terjemah datang antara Hiraql dan apa Abu Sufyan فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي Siapa yang paling dekat dalam nasab untuk orang itu yang dia cakap dia Nabi maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هكذا يا اخوان في لا ينبغي اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وليس على وان لم يكن على وجه التفضيل وعلى وجه الصلاه عليه لابد ان يصلى عليه. Kalau kita ingat Rasulullah SAW dalam satu hadis, walau dalam hadis itu tak ada salat ala Rasulullah, atau itu bukan dari itu tafdhil Rasulullah. Macam itu perkataan Herakl Walau anta cakap apa? Alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wa alihi. Itu hak Nabi SAW الذي يزعم أنه نبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أبو سفيان أبو سفيان yang paling dekat dari nasab siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling dekat Abu Sufyan Sakhur ibn Harb أبو سفيان تبي كنيا أبو سفيان ada dua kunya أبو سفيان dan أبو حنظلة مشهور ها حنظلة itu meninggal dalam بدر mati أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف سكران عبد مناف itu kakit kakit رسول الله عبد مناف kakit kakit رسول الله أوكي okay? يا ya في الله عبد مناف كاكت كاكت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب كاكت كاكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مناف أدا أمبات أنا أمبات أنا أدا هاشم كاكت رسول الله جلس جلس أدا آه المطلب آه كاكت عبد الله بن الحارث ابن عبد المطلب ين ين ين ين برن سما حمزه دن سما علي اول غزوه بدر انقد يا اخوان بالله اه نعم عبيد الله بن الحارث بن عبد المطلب ابن المطلب الإمام الشافعي أو الإمام الشافعي محمد بن إدريس ها إدريس ابن شافع ابن المطلب محمد بن إدريس الشافعي مطلبي آل البيت مطلبي جلس ها طيب يا اخواني في الله كذا جاك عبد مناف ايتو انا ديا هاشم وعبد مناف هاشم والمطلب وعبد شمس عبد شمس ونوفل نوفل ابن عبد مناف هاشم إيتو كاكت رسول الله عبد شمس إيتو أنا عبد مناف كاكت سيابا أبو سفيان بن أمية عثمان عثمان بن عفان عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس مفهوم ما سني أبو سفيان وعثمان بن عفان جمبا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلم نسب دلم عبد مناف كاكت كاكت رسول الله أنتم فهمت أفهم جلس جلس سكران هرق التانية siapa yang paling داري رسول الله صلى الله عليه وسلم دلم نسب أبو سفيان أدا يا جاكب أبو سفيان kepala دي dia أمير دي دلم سفر kepala dia tak ada imara untuk dia tapi dia kepala dia dalam safar dan dia yang paling dekat dalam apa nasab an Abu Sufyan faqala taqaddam taqaddam maksudnya jalan depan sedikit an semua Quraisy belakang dia belakang dan dia depan faqala terjemani saya mau tanya orang itu cakap sama dia terjemah saya mau tanya kalau dia tipu Orang yang belakang itu cakap dia apa? Tipu. Macam mana Herakl tahu mungkin kalau dia tipu, dia tak cakap? Kenapa Abu Herakl cakap macam itu? Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Sekarang, sekarang, Herakl cakap sama terjemahan dia, cakap sama dia. Saya mau tanya dia dan dia jawab. Kalau dia tipu, cakap sama kaum dia, dia cakap dia apa? Tipu. Tapi mungkin dia apa? Tolong, tolong. Tolong Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan tipu. Kalau tipu kita tak cakap. Tak ada masalah. Antum faham Kenapa Abu Sufyan cakap macam itu? Jawapan saya bin Hiraql. Kenapa Hiraql cakap macam itu? Sebab Hiraql tahu. Orang Arab tipu itu untuk dia apa? Aib. Hiraql itu tahu. Tahu sifat orang Arab. Orang itu keras. Orang itu suka perang-perang. Faham? Tapi untuk tipu itu aib untuk dia dia orang yang biasa orang Arab macam itu walau dari apa akhlak apa al-jahiliyah akhlak jahiliyah ada macam itu dia tak suka tipu-tipu a'rab أعراض أعراض تأسك عيب يقول عن ترى رحمه الله تعالى أغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها Biasa kalau perempuan jiran saya keluar, saya tutup mata. Itu antara waktu apa? Jahiliyah. Tutup mata. Sampai dia apa? Pulang rumah. Aib. Hormatan untuk jar saya. Uthman bin Affan cakap, Wallahi tak zina bukan dalam jahiliyah, bukan dalam Islam. Abu Bakar radhiyallahu taala anhum tak zina bukan dalam jahiliyah, bukan dalam Islam dan lain-lain. ada hormat untuk orang Arab walau dalam waktu apa? Jahiliyah Hirqal tahu, Hirqal tahu. Jelas saja jelas. Kan kadzimu, maksudnya jangan. طيب يا اخواني في الله شكرا ان شاء الله هذا اخر حديث في كتاب بدء الوحي هكذا هذا اخر حديث ايضا اخر دلم كتاب بدء الوحي ان شاء الله مجلس دبان كتاب سلسلة كتاب بدء الوحي باذن الله عز وجل لبستو سامبو ستلاه ان شاء الله apa آه، مجلس دبان maksudnya setelah عيد betul tak betul. ha? tapi akhwan fillah setelah Eid saya sibuk sedikit mungkin satu minggu mungkin dua minggu mau pergi sana sini untuk daurah Tapi, untuk mengajar insyaAllah Mungkin sibuk sedikit Setelah pulang Kita sambung insyaAllah An selesai hadis Ibn Abbas Atau mulai dari kitabul iman Barakallahu fikum Walhamdulillahi rabbil alamin Ada soalan ya akhwan Ada mau tanya Ada ya akhwan yang mau tanya Bisa Ada tanya, pertanyaan Pertanyaan Pertanyaan. Ada pertanyaan? Bisa pertanyaan? Nah. طيب يا اخواني في الله حرام دي مسجد انتو بوت مقابضه مقابضه ما سنية سلسايت ترانزاكسي دلا منا دلا مسجد مقابضه ما سنية جوال بلي buat jual beli sam anta dua dua orang di masjid atau satu orang di masjid semua apa haram contoh sekarang saya beli dari kamu pena itu anta jual faham tak faham saya beli itu apa haram atau dari satu orang saya sini orang yang beli luar Ha? Macam saya kata, ah, ya Muhammad saya beli mobil itu berapa, dah ha, selesai insyaAllah ah, ambil duit. Itu haram juga. Walau satu orang apa? Luar. Maaf, jualan online termasuk jualan beli beli jualan jual beli online termasuk dalam apa haram dalam apa masjid semua transaksi jelas tak jelas tapi perjanjian tak masuk yang sahih Tapi makruh untuk mendapat banyak ulama Tapi dari cakap haram tak ada Perjanjian Ya akhana saya mau beli buku itu Berapa itu insyaAllah Nanti Nabas Faham tak faham Kalau ambil pinjam Brian mana duit saya Bayar jazakallah khairan Bisa tak bisa Bisa Itu bukan jual beli Bisa juga Antum faham tak faham Untuk cakap bisnis Ah, untuk tahu mobil itu berapa bisa tapi lebih bagus kalau Quran itu semua bukan jual beli tak bagus masih menjadi untuk kerja ini ha, kerja bisnis bukan itu untuk fi buyutin Allah. an turfa' wa yudhkar fiha semua itu kerja masjid. untuk ibadah bukan untuk dunia tapi yang haram jual beli apa maksudnya haram maksudnya jual beli itu batal dan duit itu yang anda ambil haram dan kalau anda makan makanan apa haram itu maksudnya مفهوم يا اخواني بالله ها آه وكل منهي إن عاد إلى شرط إن عاد لشرطه أو ذات فعله فذو فساد وخلل حرام itu yang beda yang lain bukan haram tapi tak jangan buat terus menerus biutullah bukan itu itu bukan mafhum ya akhwani fillah nah tafadhal ya akhi nah sudah itu sebab kalau antum tunggu sedikit insyaallah jawab ha jangan cepat-cepat لا بس تفضل يا اخوان ها ها ada soalan lagi ada pertanyaan lagi tafadhal apa maksudnya khalas transaksi sudah apa apa maksudnya dalam urf kamu apa maksudnya transaksi itu haram kalau tak ada duit ambil ambil apa tak ada duit yang pindah tapi dalam urf kita itu transaksi maksudnya apa haram Itu bukan transaksi. Ah, ha, itu bukan transaksi. Sebab transaksi sudah sudah sudah selesai. Sudah selesai. Jelas tak jelas? Faham? Transaksi sudah selesai tapi anta bayaran sekarang itu bukan apa? Transaksi dalam masjid. Itu anta tengok uruf kamu dan bahasa kamu. Mana-mana ada dagang jual beli transaksi dalam masjid itu yang apa? Yang haram. Yang lain tak haram tapi apa? tak bagus. Terus-menerus tak bagus. Jelas ini. Hmm. Hadis Abu Hurairah عند أهل السنة مثال صحيح. Lagi? Ah. من رأيتموه يبتاع أو يشتري في المسجد يبتاع أو يشتري في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك ah, semoga Allah tak bagi kamu apa faedah rugi insya Allah rugi ah, bisa jaga orang antai jual beli antara bagi biidnillah rugi bisa tak bisa Hah? Ah, ya akhwani fillah, ada orang yang buat transaksi sekarang depan masjid kita. Anta pergi, anta cakap, ya akhan assalamualaikum, kif halu? Semoga Allah tak bagi kamu ribah insyaAllah. Semoga Allah rugi tijara kamu. Bisa? Bisa? Ah, ya akhwani fillah. Al-jawab, هناك فائدة قاعدة هذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شرط الانكار الاستطاعه وان يكون lima syuri'a lahu. Syartu inkar al-munkar dua. Yang pertama ada mampu untuk buat apa? Inkar. Anta buat anta cakap sama dia, semoga Allah tak bagi kamu faedah, dia pinjam kamu. Bisa? Tak ada manfaat. Ha? Tak ada mampu. Kalau ada mampu bisa. Jelas jelas. Nombor dua, ada faedah dalam inkar apa? mungkar kamu. Kalau ingkar mungkar, ingkar mungkar kamu tak ada faedah, ada lebih rusaan. tak bisa itu bukan ingkar yang apa? Yang syar'i. Faedah termasuk dalam masalah ini ya akhwani fillah, alat jual beli. Tahu alat jual beli? Ha? Ada di sini, tak tahu ada Indonesia tak. Malaysia ada banyak ya, di masjid masuk, dalam masjid ada mesin. Ha? Mesin anda buat 100 rupiah dia bagi kamu apa? Minuman. Ha? Jangan kecuali kalau mesin itu di mana? Luar masjid, bukan dalam apa? haram tak bisa itu transaksi transaksi mesin itu wakil tahu wakil macam wakil untuk company lain yang jual beli sama faham tak faham jelas insyaallah جزاكم الله خيرا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته